บุ๊กทูสามสิบเก้าสามสิบเก้ารถเสียร車の故障ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ一番近いガソリンスタンドはどこですかยางรถของดิฉันแบนค่ะ パンクしました。เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะタイヤを交換してもらえますかดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะディーゼルが数リッター必要です。ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะガソリンがもうありません。คุณมีแกลลอนน้ำมันไหมคะ 予備のガソリンタンクはありますかดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะどこか電話をかけられるところはありますかดิฉันต้องการรถลากค่ะッカー移動が必要です。ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะ。修理工場を探しています。 เกิดอุบัติเหตุจิโกะがありましたตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ一番近い電話はどこですかคุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ携帯電話を持っていますかเราต้องการความช่วยเหลือค่ะ助けてください ตามหมอให้ทีค่ะ医者を呼んでくださいเรียกตำรวจให้ทีค่ะ警察を呼んでくださいขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ書類を見せてくださいขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ免許証を見せてください ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ自動車登録証を見せてください